Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 8, 1857 Araw ng pugutan ang reyna ng Inglaterra, si Mary I, ang ikaapat na kinoronahang monarka. Si Mary I ang nagpanauli ng Katolisismo sa kanyang pinamunuan mula sa Protestantinismo. Ito ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.